يا كريم يا الله يا رحيم إلا الله سبحان الله حق الله بسني نشوي سلام داي يا الله يا الله بسني نشوي سلام داي چندانی ناش تکبیر دایه بار تو ماش یر بازیه خود بگا دستان شو اسم کوگا یا الله یا الله بسمی نشوی سلاندای یا الله čoj selam daj. Bosna miris alija i šeher bašanšija. Kad obavim malo nuždu, nakon par minuta ili duže vremena ostim da mi izlazi mokraća ili samo ostim mokro na unutrašnjem vešu. Šta da radim ili gubim abdest, kako da se riješim toga jer na posebno mogu mijenjati veš. čovjek kada obavi potrebu fiziološku, dešava se često da izlazi iz njegovog tijela nešto. Desi se da izlazi, znači, ili osjeti da izlazi. Zato je čovjeku pohvalno da popršće po unutrašnjem vešu rukom, znači da uzme vlažu ruku i da popršće po vešu prije nego što ga obuče. I na takav način će riješiti se ovih vesvesa da uzme veš znači, i da popršće. Sada ne treba puno prskati ako je zima i hladno, da mu to šteti i tako dalje. Ali znači da popršće, u tom slučaju znači, neće osjetiti ono što osjeti i neće znati, znači kada je veš tako samo poprska, neće znati i neće kazati ovo je odavde, ovo je odavde došlo. Nego znači, i često čovjek, može desiti čovjeku da, da, da, da osjeti, da izlazi, kada otrči negdje tamo provjeri, nema ništa, sve čisto. I to znači se koje često čovjek, može se desiti da izlazi nešto, a ne mora. Onaj kome nešto izlazi, dužan je sačekati malo. Znači, nakon obavljene nužde, ako mu nakon toga se pojavljiva, neka malo sačeka na mjestu gdje je, dok ne iziđe i zadnja ona kap koja se znači zna pojaviti na vešu koja se vidi. I u tome, hadis, u tome su mislim na hadis kod koji je daif. A, I znači dužan je da sačka i da, i da, da ako pored toga izlazi i ne može to nikako spriječiti. I ubijeđen je da je to mokraća, jer čovjek može kada se opere nakon obavljene male fiziološke potrebe, vidi na nešto da je mokro, ali ne zna šta je. Šta je to osnova? Da je mokraća ili voda? Šta je osnova? Vas pitam. Voda. Neće biti mokraća. Neće biti mokraća. Osnova da je voda, tako je baš. Osnova da je voda. I ti da bi, da bi znao da je mokraća moraš to znači imati nesumnjivo da znaš da je nešto izišlo, da imaš nekakav argument, boja, ovo ono, da dokažeš da je to šta mokraća. Protivno čovjek će sebe uvaliti u probleme da će ovaj, da će provesti više vremena po mokrim čvorovima nego što će na radnom mjestu. U redu? To su problemi, to su belaje koje čovjek kad upadne, samo da Allah traži zaštita da zaštiti toga. A kada upadne u te probleme, pa znate li da je čovjek koji ima vesvese, teže mu je, lakše mu je prenijeti brdo s jednog mjesta, prekopati ga i prenijeti ga na drugo mjesto, nego mu se riješne stresa. Gotovo. To je nama smiješno. A ti, taj, taj čovjek, on ne zna da bi se plakao, da bi išao da se objesi, se ubije, sa vrst grada da skoči, ne zna šta da radi od sebe. Jer je to belaj koji kad čovjeka snađe, ne, moga se, ne može ga se riješiti bez tomu. A ovo su vrata, ova vrata, ovo je put ka tome. Tako da čovjek, danas sam spomnio čovjeka koji skupa tušira 6 sati. To je čovjek koji tušira 6 sati. Skoro mi jedan dođe, čovjek kaže, molim te da me saslušaš. Hajde, I on kada je meni objasnio proceduru, znači, svoga čišćenja nakon potreba, ja sam htio plakati. Znači, koji sam to slušao, ja sam htio plakati što on radi od sebe. Kako sebe čovjek muči, i on nema šanse da se očisti bez 45 minuta nakon nužde. I jednostavno ja ne mogu sada pričati sve šta on radi. To su belaji kojima da čovjek, Allah čovjeka iskuša samo da ovaj, ne znam kako bi mu se milio život da živi i kako ne znam. Tako da čovjek mora spriječiti sve te puteve koji ga vode. Jer šeta sad vam radi perfidno, lako, Idi pa vidi, pa provjeri, pa ajde još jedan put. E, znaš da čega? Radi sigurnost toga namaza, još jedan put vidi. I učete, tako te uče po stopu dok te ne dovede, znači na stepen kada čovjek više nema ovaj, ništa osim besvese. Tako da, ako se čovjek ubijedi da mu izlazi i da je zaista ima sada ili a to je neku nekudrozan izlazak mokraće, on je u propisu sahbi uzorom. U protivnom, ne treba dozvoliti šeitanu otvoriti mu vrata. I često se šeitan otvori ovdje vrata bez potrebe. Možete odgovoriti pitanje za emulgatore, neki previše gube vrijeme gledajući to. A ako se potvrdi da određeni emulgator, nije u redu, treba ga izbjegavati. Ali kada se potvrdi, sto posto, ne tamo neko prenio, kazao, nekome pričao, neko čuo od nekoga, ne. Nego došao čovjek sa jasnim argumentom, iz firme, sa e, dokazom da u tom i tom emulgatoru mora biti taj i taj sastojak. Kao što recimo bilo u kraš čokoladama, onim keksima, ono kada staviš ona hrska, svinske kosti premljene. I sada kad su htjeli certifikat koji su kazali kako to pravi, oni kažu ne može certifikat jer to, to svi... Pa kaže mi ne možemo, kaže dobiti to, nikako to da, hrska, ono lijepo, osim kaže to je to. Pa su pokušali nešto preko riba, pa lijevo, desno, nisu uspjeli, pa spano... Znači, ovaj, ako ima nešto potvrđeno da je haram, treba ga ostaviti. Gotovo. Taj, taj emulgator, E, taj, taj broj, zabranjen, potvrđeno. No međutim, da samo budu zabrane ovako, i nagađanja i onda da ljudi idu pa ne mogu jesti kisele paprike, pa ne mogu jesti krastavce, pa ne mogu jesti, pa ne mogu, pa ne mogu, pa ne mogu ništa jesti. A svaki dan se debljaju. To je samo otežavanje vjere. To je samo otežavanje vjere. To je zabranjeno. To je pretjerivanje u vjeri. To je ono što je rekao poslanik sa osrme Helekel i ponovio to tri puta. Upropašteni su oni koji pretjerivaju cjepidlače. Bez dokaza, jest. Zašto kada su pitanja za žene, braća ne slušaju odgovore kao da ih se ne tiče, pa onda ne znaju da je zabranjen odnos dok je žena u hajzu. Braćo, pitanja vezana za sestre ili za braću, to je sve vezano za nas. Ne smeta da žena zna propise džihada, a nikad možda džihad neće voditi. Ne smeta žena da zna propise zekijata, a nikada para za zekijata ona nema svoje. Ne smeta, ne smeta. A ne smeta muškarcu, ne da mu ne smeta, nego mora znati propise vezane za ženu. Pa ti u kući svojoj žena kaže, ja se našao u stanju, ne znam da li da klanjam ili da ne klanjam zbog, li to, poremećaja, ciklusa i tako dalje. Ti kažeš, Boga mi žena, ne znam, eto, snalazi se. Pa kako da se ona snalazi? Mora zvati opet koga? Nekoga od Aja da pita, muškarca. Nezgodno je da pita i nije nimalo zgodno da postavlja takva pitanja, jel? Iako nema smetnje u tome da se upita, su žene dolaze da pitati poslanika sa ali preče je da ti to znaš i da odgovoriš svoje žene, nego dolaze ovdje tamo nekoga da ispitiva o svojim problemima ženskim. To je s jedne strane. Ali nije toliki belaj koliki je ovo što je ovdje spomenuto, pa ne zna da je muškarcu zapravo odnosno je žena. Ovo ovaj, ovaj je belaj, ovo pa je musibet. Ko priđe ženi koja je u ciklusu, kaže poslanik sa osaleme, fekad kefara bima unzile ala Muhammed. Takav je nevjernik ono što je objavio Muhammedu. Poslaniku sa Kako može to raditi? To je haram. Teški haram i zabranjeno. Znači, teški haram i zabranjeno želi da spolno opći, muškarcu spolno opći sa svojom suprugom ovaj, dok se nalazi u ciklusu. To se mora znati. Ti se propisi. Osnovne stvari se braći u vjeri moraju znati. Nema niko opravdanja. Dužan si da naučiš. Imaš auto, imaš telefon. Danas fetvu možeš dobiti za, za, dvije krune. Za jednu krunu možeš dobiti fetvu. Nikad fetve nije bile nisu. Nazoveš i pitaš šta je propis, kakav je propis, takav, ili postavljaš e-mail, ili slušaš, postavljaš pitanje ako preko paltalka slušaš, ili... Znači, može se dobiti odgovor. Niko nema opravdanja. Kako može biti opravdanje da nije znao osnovne propise? I ne zna čovjek ako ne zna osnovne propise duže da se, da se spakuje negdje ili ode da se nauči. Zapiš se osnovne stvari koje ne znaš i uči. Čitaj knjiga, ima literature, ima, nema knjige koja voli fikva da te stvari nisu spomenute. I ponekad mi preko osnovnih stvari prelazimo, a nismo i naučili, to je pogrešno. I onda dođeš u svoje kući, želiš biti autoritet. Kako tvoja žena da te drži kao autoriteta, a ti nisi a ti nisi ovaj, naučio osnovne stvari, ne možeš ništa ponuditi. Ili djetetu. Babo, kakav je ovo propis? Ne znam. Babo, što je ovo? Ne znam. Babo, što je ovo? Ne znam. I ne znam, ne znam, ne znam i nakon toga hoćeš biti djete svom autoritet. Ne možeš biti autoritet, neće ti djete zašto slušati. Da bi strašno autoriteta u nekome drugom. To je pogrešno. Da li je, da li je ženi haram da se školuje i da radi, može li djevojka ići u drugi grad sama radi školovanja? Gleda se šta, šta uči Šta je ta škola koju ona uči? Ako je ta škola a, nešto što ona može raditi bez znači, širijetskih prepreka, kao da bude, na primjer, stomatolog, da ima svoju ordinaciju, da prima žene, da liječi, ne Ali ide da studira političke nauke, da bude ona političar nekakav. Da ide da studira ekonomiju, ekonomista bude ono nešto. Nema od toga ništa. Ženi je to zabranjeno. Zabranjeno je da ide u škole koje su pomješane, gdje se mješta muškarcima i završi. I kad ode raditi, opet mora otići tamo negdje da je neko ponižava i da ponižava njenu vjeru. Ne. Uči sve što koristi muslimanima, muslimanskom društvu nema smetnje. Mi nećemo da naše žene budu nepismene. Ali ne možeš učiti nešto i nakon toga ne možeš raditi taj posao, a samo se miješaš i kad završiš školu, kome koristi? Kome koristi što studirati filozofiju? Znači, nema od toga, znači, nikakve koristi. Neka uče žene ono što je potrebno muslimanima, muslimankama. I neka uče žene samo koje su, koje su znači, ovaj, koje su stabilne u svojoj vjeri. Ne da se pošle žena, nema ni namaza. Možda nije pokrivena, neka ona ide učiti. Ide učiti se da šta će ona biti. Kome će ona koristiti? Biće sutra kao utopica ono u to društvo. Nego znači vjerica koja je čvrsta ide uči i uzme tu nauku i nakon toga koristi muslimanima. Nema smetnje da uči, neka uči, to je To je ružda u stvari. Nužda je da uči jer ne možemo mi, ćemo uvijek nikad, nećemo naše žene da budu e, ginekolozi, nećemo žena i uvijek vodimo naše žene kod, kod nevjernika. Ili kod nevjernica ako uspijemo naći kakvu ginekologiju. Neka uči, neka bude ginekolog, ali što će ona biti tamo hirurg kakav gdje mora raditi sa muškarcima, mješat se, ne može ništa koristiti, znači ovaj, i ne može ona uciti nešto i u tome. Znači sve što je, da ode u drugi grad da se školuje, da je odvede neko tamo i da je ostavi tu da boravi, ako je to mjesto boravišta, da je odvede, znači u put da bude sve da odvede tamo, da se školuje sama ne smeta da boravi tu. Znači žena da se odvede odavde u Hamburg, da uči dole i da neko dovede i da je ostavi tu i da ona boravi sama tu i da se školuje i da stanuje ne smeta. Ali zabranjeno da putuje sama. Putovati ne smeta. sama. Iako ovaj, Znači, ima ovdje opasnost. Ima opasnost, znači, u samom ostanku žene da boja se, znači, da ne izgubi a, ahlak i da ne popusti u svojoj vjeri. Ovo imamo isto pitanje dva puta, zašto braće ne slušaju? Znači, to je toliko bitno i toliki je problem da izgleda da, zaista braća nisu slušaju kad su odgovori za sestre. Pa osnovne stvari ne znaju. Kakav je stav islama po pitanju hrane u vrtićima, znači da li djeca mogu jesti to meso kada se ne zna porijeklo tog mesa? Zna se porijeklo. Osnova je ovdje na zapadu sve što je mesa da je haram. Jer ono ubijaju. Prvo ubijaju pa onda kolju. Tako da čovjek treba kupati isključivo mjesto koje je halal u trgovinama za koje zna da kolju na halal način. Porijetno se zna. koji se mora znači ubijati. I ne radi se o, da se obmane životinja, odnosno da se da se ne nego se radi o čistom ubijanju. Ja sam išao to provjeravati u Austriji i tražio sam od čovjeka da naprazno puca pred mnom pištoljem onim da vidimo sve šta radi, veterinare pitao koliko vremena. I kada sam pitao veterinara, ubili oni životinju, bika jednom. I ja ga pitam, je li ovaj bik mrtav? Kaže, nije, kad ga prekoljem, onda ga mi računamo mrtvima. Pusti to kad ti računaš, to mene ne zanima. Mene zanima kada bi gostio, bilo se on digao. Kaže, kako bi se dignuti? Kaže, kad ne, kad je mozak sam rastavio. Kako da se digne kad je od 12 cm šipka, kao prst, ušla u mozak. I bik dođe preko ima metar i znači to je 1200 kg ima. Padne kao igračka na zemlju. I samo se zgrči, samo se zgrči i gotovo. Ni, ni, kolje ga, znači glavom otkida, on ne pomjera nikom. Krv ide zato što je na opačke okačeni, krv ide. To je jasno. Tako da ovaj, to je ubijanje. Kod njih se to mora zakonski. I onda dok se on ubije, on ispada iz one, pada na zemlju. I kada padne na zemlju, tek onda ga hvata ga ona za nogu i diže ga gore. I tek nakon par minuta dolazi tamo na traku pod nož. On je gotov, to je lešina. Tako da je ovdje na zapadu osnova da sve što je od mesa da je haram, osim što se potvrdi da je haram. Ima lošita kad je malo dijete, nema nikakve lošita. Poslanik sam se kaže a, Eju džesedi nebete minal haram fe naru bihi koje god tijelo izraste iz vatre, da i, ovaj, izraste iz harama, preče da završi u vatri. Koje god tijelo završi, izraste iz harama, u džahemnoći. Prima li se abdest ako žena ima na kosu? Ima ofarbanu kosu. Pročitala sam da se ne prima abdest ako, ako se kosa ofarba određenim farbama. Jeste, pravo. Pravo je sestra, je tačno je pročitala ako su farbe takve da i dolazak vode do kose. Imate farbe koje ono napravi od kose kao onu e, železnu četku. Samo je u ukočen. I, znači, sva farba dođe na kosu. I ne može, znači, ništa doći kada potire kao da potire preko laka. To je neispravno. Kao da lakira nokte. Lakirala nokte i uzme abdest, neispravno abdest. Ne vrijedi, moraš skinti lak. Noge je lakirala, moraš skinti lak, pa onda uzme abdest. Jer mora voda doći do tog mjesta. Isto tako kosa. Ako je došao lak na kosu, i potireš, ali nije došao do čega? Do kose ništa. Jel u redu? Znači, pa ako je ofarbana kinom ovom, što se koristi klasična, ona nije takva, nije takve prirode, a ako su druge vrste laka, onda, ne znam, morao bi znati da li spriječava dolazak vode, pa da kažemo propis. Ali se treba čuvati, treba se paziti. Kakav je propis kada se naposti propuštene ramazanske, kakav je propis kada se ne naposti propuštene Ramadanski dane do sljedeće ramazana? Gleda se. Zašto je propušteno? Ako je propušteno zbog toga što je žena bila dojna, neka naposti nakon toga Ramazana i to je dovoljno I to je najsigurnije mišljenje. To je mišljenje većine u da treba napostiti. Ali ako nije napostila zato što je onako iz gafleta ne nemara, onda je griješna, mora napostiti, mora se iskupiti. Mora iskupiti platiti. Zbog toga što je namjerno to propustila. Tako da se gleda šta je, ne treba se igrati s ovim. S ovim se treba igrati. Meni je skoro jedna sestra poslala e-mail, nije poslala zadnjih 70 dana. Dva i pol mjeseca skoro nije poslala. Onda kaže kakav je propis. Ponekad ima vraćati nije lako uvijek gledati propis. Znači, treba, treba čovjek da pita, propustio si nešto i odmah nazoveš i pitaš. A ne čekaš vremena da prođe jedan, pa drugi, pa treći, pa se nagomila, onda kaže kakav je propis. Da li je žena duža zaklati kurban za sebe ako ima i metak? Ili je dovoljno e, kurban muža za cijelu porodicu, obzirom da je on glava kuće? Znači, žena ima svoj metak a muž kolje kurban. Vrijedi li kurban? Kurban muža za nju i njenu djecu vrijedi. Čovjek ima porodicu. Čovjek ima četiri žene. I sa svakom ima po troje djece. I kolje jedan kurban. Svima vrijedi. Svima vrijedi. To je sve jedna šta? Ne mora ona klati kurban, tamo na svoj metak. Zato kaže imam šeukjani, kada bi je bilo stotinu članova porodice, svima vrijedi jedan kurban. Što je jedna porodica? Svima vredi šta jedan kurban. I ne mora kvati, ovaj, i to je poznato kod islamskih učenjaka, i hadis kaže poslanika sa na svakoj porodici je jedan kurban da zakolju. Znači, da se kolje jedan kurban. Jesu. Ali dozvoljen svinjski želatin u jednom e, sapu je pisao da prilikom obrade on gubi svoje svojstvo i da postaje dozvoljen. Jeste, to je znači jedno od mišljenja, međutim, problem je ovdje što ne znam kako stinsko može preći u nešto drugo. To nikako nije jasno. Znači, meni je jasno, ja se ne, ne ismijavam se, znači, propisom onoga koji je to rekao, neko je kazao, ne znam ko je to pisao, niti me zanima. Ali, propis je kako može svinsko preći u nešto drugo. Alkohol može preći u nešto drugo. Jer takav je proces, znači da pređe i nakon toga kad se ispita nema nikako Ali kako sinjsko može prijeći u nešto drugo? To mi je sumnjivo. I druga stvar, želatin taj uh, životinski, koji nije zaklan u ime Allaha, te životinje, je dozvoljen? Nije zaklan ime Allaha, pa dobro svinja, kako nju možeš ovaj? Ne znam. Bojim se da, bojim se da je ovo, da je ovo malo problematično. Bojim se da je ovo malo problematično samo postoji onaj, da je to ovaj, kemijska obrada na kraju, da se to više ovaj, izgubi svoje svojstvo, totalno. Mene zanima kako je, za, kako je zaklan, kako je došlo do nje. Ne znam to, ali ono kako objašnjamo onaj, da e, je želatin, da je to, znači, prolazi kroz sve procedure i na kraju gubi tu svoj totalno onaj. To se lako radi o masnim kiselinama, ja. i to, koje se treba mijeniti, kemijska, kemija, prima reakcija. Poslušajte mene nešto. Manite se, vi svi Da li je upitan namaz ako se čini u toku radnog vremena sakriveno jer šef direktor ne dozvoljava? Nije. Nije upitan namaz ispravan. Nije uvijek da bude namaz ispravan da šef dozvoli. To je Allah dozvolio za uđa. I ti sakri negdje u, podrum se makni, klanjaju sobici farz, da on ne zna tiho upruč se vezan, nikve smetje nema, on ne mora znati. I čak kad bi to bilo, znači, ovaj, i za vrijeme radnog vremena, da uzmeš pet minuta i ga nema smetje. Nema smetje, namaz je ispravan. Namaz je ispravan. Ima li hadis koji kaže da je poslanik sa osadem pio stojeći i imaju hadis koji kaže da je poslanik pio Imaju hadis ima hadis koji kaže da je poslanik sam pio stojeći. ima hadis ima hadis koji kaže da je poslanik pio stojeći, treba sjedeći onda. Kako to staviti? Znači ima hadis koji kaže da je bio stojeći, a drugi hadis kaže da je pio sjedeći. Pa u čemu je problem? Pio ovako i pio ovako. Dozvoljeno sve. Dobro, nije baš tako. Imate hadis od poslanika sa osrme da kaže hadis žabira i ima hadisu Džabira kod muslima da se kaže Zeđara an nabiju sallallahu, sallallahu alaihi sallame an šurbi qaimen za poslanik je sallam osudio da je zabranio da se pije stojeći. I imate predaju, ne budu rede kod muslima, da poslanik sallallahu sallam kaže men šelibe minkum qaimen men nesije men šelibe qaimen fel jeste qi Ko zaboravi pa bude pio stojeći neka povrati. Šta kaže? Ko zaboravi pa pije kako? Stojeći neka povrati. Zaboravio si pa treba šta? Povratiti. A šta misliš onda kad namjerno? U redu. To je zabrana. Imamo drugu skupinu hadisa kod Ebu Davuda Ana nebije sam sam kane ješrebu min šimin muallak da je pio iz obješene vješine. A nije mogao sjesti, to je visilo ovako, ima znači crijevo iz koje se otvori, popije se i zatvori se. To je... Imamo znači dvije vrste oprešnih hadisa. Kako ih pomiriti? Neki su kazali, a, dozvoljeno je općenito, neki kažu zabranjeno je općenito, neki kažu mekruh je, imaju različita mišljenja. Allah najbolje zna da je ispravno mišljenje, da je ispravno mišljenje, da čovjek treba piti sjedeći. Osim ako postoji razlog da pije stojeći. Uđeš u džamiju, ima na primjer one, one česme što hlade, vodu je negdje na stanici i pricneš i ona šprica, piješ, jel u redu, kao ona hađu koja je bio, koja je vidio. I ti ne možeš sjesti, nemaš čaše, pi ne smeta. Ili na hađu se našao gužva, zemzem oko tebe, nemaš gdje čučnuti, bojiš sad neko nađe te, pi stojeći ne smeta. Kad imaš potrebu, pi stojeći. A kada nemaš potrebu, možeš sjesti, pi sjedeći. takav način smo uskladili dvije vrsta argumenta. To bi bilo, Allah ne zna, najbliže istinu. Znači nije ni, ni, ni jedna krajnost da se kaže haram zabranjeno, niti druga dozvoljeno, nije problem, nego znači da čovjek pije sjedeći, to je prirodnije, znači sa prekidima, to je sunet poslanika sallallahu alejhi ve Pa je to preče i bolje i na takav način smo pomirili dvije skupine hadisa. Ima neka olema kaže zemzem voda poseban je propis da se pije. Ne isti je propis, ja zemlja nije druga voda. Ima hadis kod Tahavije da je poslanik sam da je čovjek pio stojeći pa mu rekao, kaže, li volio da mačka pije s tobom vodu? Kaže, ne pio Allahu poslanče Kaže, kejtevo kad šeribe make pan, kaže, kako, kaže, s tobom je pio šeitan? Zato što je pio kako? Stojeći. Pa je čovjek preče, znači da sjedne i da se odmori, da popije No što je. Jel dozvoljeno mi noći, noći namaz ili doha namaz ili koji drugi dobrovoljno dobro je namaz u džematu ako se dogovorimo da to uradimo u posebno vrijeme. Čuo sam da je to rad, ali volio bi da znam od tebe, Allah te Nije bidat da mi kažemo hajmo večeras ustati u dva sahata i da klanjamo noći zajednički. Ili sutra ujutru do duha klanjamo u džematu. Neće od toga. Jer ste na fina mogu klanjati u džematu, to nije sporno. Ali je sporno da dogovorimo idemo svako večer da se mi dogovorimo i da u određeno vrijeme se sastajemo i da klanjamo svaki dan duha namaz u određeno vrijeme i da to uzmemo za stalni sunnet. I da to šta stalo, praktikujemo. Znači, jedan put kada se desilo, posle namaza, ti sklanjao namaz i posle namaza digneš ruke i počneš dobiti Allahom sa učenje. Ne smeta. Ali da posle svakog namaza ima dova, koja je zove namaska dova, toga nema u šarijetu. Namazka dova ne postoji u šarijetu. U šarijetu ima zikr posle namaza i nema nigdje namaske dove, niti Ko, to se gdje spomio fikskim knjigama. Nigdje nema namazke dobi. Onda čovjek jedan put posle namaza digne ruke da dovi, ne smeta. Nije bidat. Ali to vede stalno kao praksu, onda je šta? Onda prelazi i dobija svojstvo bidat. Allah ta'ala. A znaš šta neka vraća muslimane nakon sofre, nakon što jedu, poslije posle jela ne dižu ruke da dove. Jel to ispravno ne dizati ruke? Znači, pitanje je da li poslije jela ima dova. Ima posle jela dova. I pogrešno je da se poslije jela ne izgovori dova. Alhamdulillahi alladhi atana wa saqana wa jala min muslimin ila min ghairi hawlin minna wala quwwa. ورزقنيه الحمد لله الذي اعتمنا هذا ورزقنيه من غير حول منا ولا قوة dove imaju različite koje se uče posle jela ali nisu dove džematske da jedan digne ruku dovi a drugi viču amin nije niti čovjek diže ruke da kaže alhamdulillah ne kažeš kada završiš jelo, opišeš, popiješ vodu, alhamdulillah ono ili da tamo nahada, veli ili ili koja se uči i nakon toga je završeno dova. Nema znači zajedničke dove koja se uči prilikom poslije jela. Pa znači svako prouči dovu za sebe. Jesi. Ovdje se kaže, pošto smo udaljeni od Halmštata, oko jedan sat putovanja, malo da li je pokuđeno to što smo panjali sunnet ili se to smatra na filom. Mi znamo za ove što su na putu, ali smo mislili, pošto nije razdalina velika, da nije loše klanjati sunnet. Razdalina je dovoljna da ste putnici i nemate potrebe panjati sunneta. Poslanik sa osam nije na putu klanjao sunnet. I nema veze što se vozite jedan sahat. Jedan sahat sa avionom možete preći možda do hiljadu kilometara. To nije bitno koliko se vozite, bitna je razdaljena. I nije bitno čime se vozite. Tako da ne treba klanjati sunnete. Sunnete ne treba klanjati. Nego treba klanjati samo fariz i to skraćeno ako insan klanja sam ili u džematu putnicu, protivno ako se zanimamo klanja, onda se klanja puni namaz i neće se kratiti ovaj namazi za Drugo pitanje, moj muž kada učini neki grijeh ima običaj reći da sam, da je to moja krivica. Jer ga nisam poslušala u nečemu i to ga je oslobodilo tako da on griješi. Mislim da je to znak slabosti i ja mu kažem, ali on naporno, ali on uporno e, svoje govori, a meni to teško pada što misli o tome. Znači muž pogriješi i kaže ti skriva čovjek naprije nekakav belaj upić, čovjek komši na vrata pokuca kada je ti skriv za moje belaje pokuće. Ti skriv prvenstveno sam sebi. Selef je govorio ja sam znao, pazite ovo, kaže ja sam znao, ili Selef kaže učenjaci iz nacija, znali smo a, naše grijehe po neposlušnosti žene i Jahavice. Neće jahalica da sluša i neće žena da sluša. Ali šta kaže, znali smo? Čije grije? Naše grije. Pa mi smo to prepakovali, imamo novo pakovanje, novo izdanje, ovaj, nova verzija, a ona glasi, ti skriva i da tebe nije sve drugačije bilo. To je naša verzija. Kad dođe oni nakon nas, još nakon deset godina, Allah zna kako će njima verzija izgledati. Uglavnom, mi imamo ovo što imamo. To je pogrešno. Ti si kriv za ono što činiš. Svaki grijeh koji učiniš, ti si kriv. I neće tvoja žena biti odgovorna za tvoje grijehe koje činiš. Niti ti za njene, osim ako ste mogli jedno drugo spriječiti i ukazati da niste. Tako da ne treba se pravdati sa nisakim drugim. Nego treba čovjek kasno ono što se dešava u Palestini, to su moji Ono što se dešava u Stamanu po svijetu, to su moji ono što se dešava u mojoj porodici, to je svoj I onda sebe popravlja. No, međutim, kada ti, kada ti loptu šutneš drugom, onda ti sebe smatraš slobodnim. Ona igrač koji nema lopte na što on stoji i gleda, tako? Jer on ničim nije zabavljen. Jer si drugom loptu prebaci. Tako je ovo. želi si premaci od odgovornost, što djeca nisu odgojena, što ovo nije u redu, što ovo nije u redu i sebe se oslobodio od čega? Obaveza. To nije oslobađanje obaveza. To je pokušaj da pobjegneš od stvarnosti. Ne, ne, ti si dužan da sebe popravljaš. I žena te nije natjerala na tako da ove riječi ne treba nikako ni komentarisati, one su pogrešno ilom sumnje tako ne treba govoriti. Što mislite o osobi koja svjesno griješi, a nada se Allahom oprostu i stalno govori Allah je milosti? Tačno, Allah je milosti. A ne možeš ti svjesno griješiti, nikad Allah je milosti, to je neistravo. Uzvišenje Allah je milosti bez imalo sumnje. Ali ti moraš nastojati da ne griješiš. Allah je milosti onome ko vjeruje i ko dobra djela čini. Ko na tome ustraje. A ti griješiš i vidiš Allah milosti, a šta ako ti Allah ne oprosti? Može biti da Allah ne oprosti. Može biti. Može biti da Allah te barakavno, ti ne znaš, hoćeš preseliti sa ovoga svijeta kao musliman. Ko ti to može garantovati? Ko ti garantuje da ćeš otići i da ćeš preseliti kao musliman? I da ćeš na kraju života moći kazati La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I da se pokaješ u zadnjim momentima za svoje grije. Jedan je brat pričao, kaže da mu je babo tako došao na, na smrtnu postelju i ono, treba da predstavljamo i on mu priče La ilaha illallah, babo reci la ilaha illallah. Kaže, babo sve pričao, la ilaha illallah izgovara. Pa jedan put, pa dva put, nikako. Pa je Allah dao da se on svijestio, pa, znači nije prosjedio u tome momentu, pa ga pita sin, kaže, babo, pa što nisi izgovorio la ilaha illallah kad ti govorim? A kaže, sine, ne mogu. Ja sve mogu izgovoriti, sve mogu pišiti, ali to ne mogu nikako prepijezika prevaliti, ne ide. Ljudi misle kada dođem na smrtnu postelju i dok mi dođe hođa iznad glave i dok me pogleda ja ću la ilaha Allah i u Nema toga ništa. mi se znači tako biti stvari. Jer tad na smrtnim mukama da čovjek može govoriti pogrdno Allah. Može, može psovati na najbože Allah. Može svašta raditi. Jer tada da je Allah svakome teufika i, i moći i snage da izgovori te riječi koje bi ga spasila Pa znači, ne znaš, hoćeš imati priliku da se pokaješ za grijehe koje činiš. Griješim Allah je milostiv, griješim Allah je milostiv i poginem. Nisam se pokajao. I dođem pred Allah i on mi ne opusti. Šta ću onda? Je li ti lakše ovako? Naučiti dobro, dobro naučiti, pripremiti se za ispit, otići položiti, ili ti je lakše nikati i govoriti u mene je profesor dobar, imam je nekakve veze sa njim, pokušat će to nekako urediti. Možda bude tu nešto, šala da će to sve će to svoje, da ste to sve I onda ne upali veza i ti padneš. Šta je bolje? Budi idi na sigurno, pripremi se. Ne poredimo Allaha, a zaođa ni No međutim, pripremi se za sudnji dan. I dođi bez grijeha i dođi sa dobrim djelom i vići onda Allah ne to ti je bolje. Nego da griješiš i da vičeš Allah. I da, Allah je zaođa ostalo, može oprostiti grijehe. No međutim, ko ti garantuje da će oprostiti? Jer ko griješi i dođe pred Allaha sa velikim grijesima i nije se pokajao, on je pod Allahovim tijenjem. Ako hoće, oprostit će mu, ako želi, kaznit će ga. Kako hoće. A haj ti znaš šta će biti s tom. Nemaš, kakvu garanciju imaš? Allah je milosti. U redu to ajeta je puno u Koranu. Ali puno ajeta u Koranu da Allah žestoko kažnjava. I za sitni grije da je žena ušla u džahenom što je mačku ubila. I da za, grije možete, otići u džahenom. I da je Enes mali mali govorio kako bilježi Buharija, mi smo činili grijehe koji su, kaže, u vašim očima ko plaka, a mi smo i, kaže, u ovako kaže da sredu mali. Vi činite grijehe, kaže tabinima, vi činite grijehe koji su vašim očima tanji od a mi smo te grijehe u vrijeme poslanika smatrali velikim. Znači, smatrali su mali grijeh nečim velikim. Pa čovjek ne treba znači da se osloni ovaj, na Allahovu milost, nego treba da bude ta Allahova milost, a za uđelu, i oslona sa njegovu milost da bude popraćen dobrim dijelima i izbjegavanja harama. Pa ako čovjek, pored svega toga, upadne u haram, neka kaže Allahu dragi oprosti mi, ti si milostiv, i ti ćeš meni pa u sad dragi oprosti mi i ti si milostiv, ti ćeš meni Jel u redu? Ali da čovjek svjesno biješi, pa to onda ispadne ono, ovaj, nije za porednike, ali kod, kod kršćana, kad se ode kod popa, jedan kršćan, ja sam i tako razgovarao, pričao, pa kaže, ja odem kod popa, ispovedim se što imam, kaže njemu, kako sam gledao one filmove nemoralne, i kaže, i on mi kaže, dobro, dobro, kaže, nemoj više, pusti, nemoj više. Kaže, ja sa vrata, kaže, odmah prst, ono, ono kasetu tjeram u video. Kaže, opet gledam, opet odem nakon vremena koliko treba već, koliko, za koliko splatio, za koliko splatio, toliko ti je, jel, toliko ti vrijedi onaj, toliko imaš bonusa. I odem, kaže, opet opet kaže, ponovno, ja opet, kaže, dobro, vidite, nemoj više. Čovjek se mora čuvati, od grija. Paziti se griha maksimalno. Da ne upadne ni u jedan grije, ni najsitniji. I onda nakon toga, kad mu se desi grije, digne ruke i traže oprosta. Ali da se igra s otim, da čini grije i traže oprosta, ovaj, to je, bojati se za takvog čovjeka, šta će biti Koji bereket ima našao našoj sadaki za džamiju? dalje i tako dalje koji bi rekli mnogo daš, pa imaš nagradu sedake. Svaki položaj dinara Allah ga stručuje, imaš veliku nagradu. Općenito ono što se daje za sedaku, za džamiju. Poslanik sam sam kaže, ko izgradi džamiju, koliko čakljeno gnijezdo, ja ću mu se graditi kuću u Gdje iz koga bilježi imam, e, e, imam Ahmed. Ko čapino gnijezdo, znači malo si nešto napravio, sagradio džamiju, samo imaš ti kuću u a ne, braćo moja, što god date na lavom putu, nemojte se bojati. To ćete dobiti i mnogo više nego što mislite da ćete dobiti. Tako da je nagrada velika. Malo tu je bilo pitanje iz dobročinstva s roditelja. Pa ste navjeli rješavanje na hađu kada je, kada je gorio šator. Nas interesuje da li nam je da li da nam je to bila čerka sa majkom i djecom da, da izbavi. Isto ako će dati vode i kome je prvo majice ili djetetu. Vode i kćerka, majice, majice i djetetu. Pa naravno majice. Naravno majice, propis je jedan. I za sina i za Nema razlike. Majka je preča djeteta u svakom pogledu. Majka je preča djeteta. Šta da radim sa suđem koji je okrnuto? Da li da je, da je mnog ste iz njega? Ako je iznutra, treba ga mijenjati. I predaje neke koje govore o tome. Ne znam tačno vjerostojnost i predaje sad. Da li je istina da se džini sakupljaju to okrnuto suđe? Ne znam. Ne znam o tome da ima predaje da se džini sakupljaju. Meni nije poznato. Ako ženi prestane nipas se do 15 dana pa se okupa i postaje nekoliko dana pojavi se opet krv, kako će to računati da li će planjati Neće, opet će prestati znači opet će prestati. Znači prestat će opet klanjati, jer to je sve ulazi u nifas. I ni nifasa dan ili dva ne znači stajanje krvari. Da li ima veze, je li ta krv poslije kupanja došla u toku 40 dana, poslije pored vremenu nakon? Ima svakako. Jer nakon 40 dana što dođe računa s isti hazom. A do 40 dana po većini u Leme se računa da je to nifas. Da li je dozvoljeno imati odnos poslije kupanja od nifasa a prije prvog pregleda kod doktora koji bude otprilike 8 sedmica nakon poroda? Nema to veze s pregledom kod doktora. Nakon prestanka nifasa, znači, dozvoljeno je ovaj, ono što je bilo zabranjeno prije toga, a to nema nikakve veze sa pregledom kod ginekologa, osim ako postoje određene komplikacije ili problemi, pa je onda bolje da se znači, uvjeri ili da čovjek bude siguran znači ono što je bilo. Mi ovdje u Švedskoj čekamo ljeti akciju do 15 do 12. Interesuje mi da djeca koja su preko 10 godina, koja idu ujutro u školu, pa čak trebaju oko četiri ujutru na sabah ustati, da li da ta, djeca moraju da čekaju jaciju i da ostanu na sabah. Jer ima neka olakšica da spajaju akšom i jaciju, a saba da ne klanjaju. Ovo drugo nema nikako, znači da sabah ne klanjaju to ne može. Treba djecu prava da klanjaju, da se udare posle 10 godina. Ako imaju olakšice, interesujemo da koje godine se one mogu koristiti. Najbolje je učiti djecu, znači da u njihovo vrijeme. To je problem, znači podrebe u kome mi živimo. To podrebe ostaje i nakon toga. I nakon škole, i osnovna škola, i srednja škola, i fakultet, i rad, radno mjesto. Toga vi se problema ošte ne možete riješiti. Znači taj problem ovdje treba uzeti kao dnevnicu, budući ste izabrali ovaj ekstremni sjever ovdje, znači, prisilio, to ste tako sami birali, gdje ćete onda morate uzeti to kao stvarnost sa kojom živite. Da je jacija kasnije. Da je jacija kasnije. Djeca koja su manja i ne mogu to podnijeti, možda već bi smetje, znači da da klanjaju, da spoje akšenjaci. Jer onako nisu duže, znači šerijatski da klanjaju i znači griješan postaje. Međutim, djeca koja su veća i koja idu prema punoljestu, neka klenju namazu u njegovo vrijeme. Jer bojimo se da dijete ne shvati da se to tako treba raditi, pa će uvijek spajati. Kada mu god dođe muka, spojići. Žena koja ode bez mahrima na hađ, da li joj hađ primljen? Jest. Hađ joj je primjen ako boda samo nam gdje, što je što bez mahrima. Slušao sam nedavno jedno vaše predavanje gdje govorite o greškama koje žene rade pa navodite da je greška da žene čekaju jedan dan gdje vide da nemaju krvi i odmah se kupaju. Koliko onda treba da čekaju? Na primjer, žena ima krvarenje dva dana, menstruaciju, ciklus ima dva dana i nakon toga nema jedan dan ništa, okupa ciklanja. Taj dan kada je prestalo krvarenje, ne znači da je prestao ciklus. Jer ciklus ne mora znači da će, ne mora u kontinuitetu krv da teče, nego može stati, može prestati, tako dalje. Žena znači ima svoj adet, koliko ima. Šest dana čeka, i nakon toga, znači ako se desi peti dan, šesti dan, onda se okupa i znači klanja. Međutim, prestanak u samom toku ciklusa, treći dan da malo stane i nema, odmah da trči da se kupa, nikada je to nije tako stavilo, nego znači ima uvijek duži, to ne znači znači prijeti ciklus. Pa možda u ovoj situaciji bolje da dijete ostane gdje jeste. U Švedskoj kada okupiš nešto na kredit i umreš, izbriše se taj dug. Mene interesuje da li ti se u tom slučaju to više kod Allaha ili se ipak mora vratiti. Znači, lijepo je pred smrt. Ako država kaže ko uzme kredit i preseli umre, a nije namjerno Ko namjerno umre, da onda pokuša da vara. Ko uzme kredit i preseli, država kaže mi to podmirujemo. Nema niko ništa sa njim. I čovjek uzme kredit i preseli i država podmiri, inša Allah, da je čist. Jer niko nije ovdje nikoga priselio Ti kažeš svome komuši, komušija zajimaj od koga hoćeš. Kada preseliš, ja sve podmirujem. Komšo tako, jeste tako. Znači sve tvoje dugove ja ću podmiriti skinec. I komšija preseli, on nema odgovornosti nikakve pred Allahom, sve si ti uzeo sebi šta na... Je tako? Podobno tako da je tako. Pa jeste tako, on je obećao sve tvoji dugovi i sve belaje što imaš meni navrati, ja sam odgovoran za nju. Znači, a niko ne, ovdje nema, znači mogu da čovjek uzme, ovaj, niti jel. Pa da nakon toga, nakon dva dana da preseli. Nije to da pobjegne iz države. Već niko svoj život, jel da bi, da bi se sačuvao ovoga. Iako ima i takvi. Ima ljudi koji su ovaj, trebaju, trebaju da plate, čovjek je trebao da plati 3000 maraka operaciju sebi, a ima milion maraka na banci. I nije htio i umro. Kazao mu, umrećeš ako ne platiš, kaže, nekom. I preselio je, a nije htio plati, ste žao bilo dati 3000 Pa ako ima, znači, komuna kaže, mi to snosimo, vi se ništa ne skirajte, i nije nitko prisilio na to, i čovjek nije to radio s ciljem da bi digao kredit, osti da je kraj života pa digne nekakav kredit, pa da, nego digao kredit zbog potrebe, ali ovdje se kaže fino, kredit ispod beskamatni. Jer smo danas apsolvirali kamatu, jesmo? I rekli smo šta je kamata i zabranili. A ta, ta Imamo našoj džami nekada klanja samo sa jednim džematijom i kaže njemu da stoji u safu iza njega. A sam imam stoji šta reći na ovo? Reći ina lahi wa ina ilihi rađum. Mi smo lahu i lahu se vraćao. Džehl je najveći nekretelji Isana. Džehl. Ovo niko do Leme nije kazao da ide jedan iza imama. Poslanik sa osram njegova praksa s Ibn i drugim ashabima da su klanjali sa njegove desne strane jasno ukazuje. Ovo je batel bez imao sumnije. Ne može stajati čovjek sam u safu iza imama, imam sam. Zato je dužnost, braće, nama da, jesto da gradimo visoke monare i da ulažemo po 50.000 maraka u munare i da pravimo okolo ograde koje koštaju 100.000 maraka i ulažemo pare u, beton, obavezano je da pošaljemo čovjeka na fakulte da se nauči vjeriti i da se vrati, da znati kazati šta je vjera, a ne da ko govori po, svojim viđenjima i svojim štihadima i prohtjevima i kako on smatra da je. I onda tako dovede ljude, kaže, iza mene stanju i sam u saki Drugi kaže, ja kad klanjam, kažem Allahu ekbar i nije tom izbacim toga i toga i toga. je sve sa nijetom izbacim iz sapova i klanjam samo onim koji iz drugi, koji imenom odgovaraju. Samo kažemo ponekad da se hoće Omer od Allah vratiti sa svojim štapom. Omer bi dobro koristio. Obaveza imama da bude obrazovan, da poznaje svoju vjeru, da zna liječiti ljudske probleme, a ne da mu kažeš stani i zamre u sap. To je greška. To je, to je, to je, to je baltil. Znači ovo nije pitanje koga možeš kazati, pa ima li kakav mezer? Nema se nikakvog. Ima da stane s tvoje desne strane i završa. Dvojica kada su ima mišljenje da idu iza, a ima mišljenje jedne s desne, jedne s lijeve strane. I to mišljenje zastupaju Ibn Mesaud i Alkamer i Lesvoj, učenici njegovi. Da ide jedan s desne, jedan s lijeve strane. Ali ispravno da idu iza tebe. No međutim, tu ima nekakve šta? Fleksibilnosti zato što se je razišla ulema da ashaba po tome pitanju, pa progledamo kroz prst. Ispravno da mu dvojice idu nazad, jer je tako došlo u Adisu poslanika sa osrme, da su dvojica došle, jedan bio s deset strane, drugi došao s lijeve, pa i ono dvojicu gurnuo nazad da stane u a je ono ne može naprijed zato što ima pregled ispred sebe. No međutim, da kažeš čovjeku samom, vidi za mene sap, ja ću konjet. čak i kad bi znao da će neko doći, ne smiješ to reći, nego kad neko dođe, dotaknemo ga po ramenu pa se vrate, pa njih dvojica stano iza I onda tako, tako klanjaju. Molim Allah tebara bar da popravi naše stanje i stanje naše imama. Allah tebara. sam Allah Čista Bosna za uvijek pamtit ćemo ovaj vijek u kog islam probudi on gospodar svih ljudi. Ja Allah Allah Bosni našoj se vam daj Ja Allah, Ya Allah Bosni našoj se vam daj Bosna bedem avlija U svako je gazija Koji islam sačuva od dušmana našega. Ja Allah, ja Allah, Bosni našoj selam daj. Ja Allah, ja Allah, Bosni našoj selam daj. Bosni našoj selam daj.